20 skirsnis. Aplink senį stojo tyla. Abu notarai tarėsi. Valentina sunėrusi rankas žiūrėjo į senelį dėkingai šipsodamas. Vilforas skandžiojusi plonas lūpas, ponė de Vilfor neįstengi paslėpti džiaugsmo, kuriuo prieš jaus valę švitėjo jaus veidas. Bet man rodus, pagaliau pirmasis nutraukė tylą Vilforas, aš vienas te galiu spręsti apie teigiamas tos santokos pusės. Aš vienas turiu teisę spręsti apie savo dukters vedybas. Aš noriu, kad ji tekėtų už pono Franco depinę. Ir ji už jo tekės. Valentina paplūdusi ašaromis susmuko į krėslą. Pone, tarė notaras, kreipdamasis į senį. Kaip jūs ketinate pasielgti su savo turtu, jeigu panelė Valentina ištekės už pono depinę? Senis nejudėjo. Vis dėlto jūs žadate kam nors jį atiduoti. Taip parodė Nuartije. Kam nors iš savo šeimos narių? Ne. Vadinasi vargšams? Taip. Bet jūs žinote, tarė notaras, jog įstatymas draudžia atimti iš sūnaus visą palikimą. Taip. Vadinasi, galite skirti vargšams tik tą dalį, kurią įstatymai leidžia atimti iš tiesioginių įpėdinių. Nuartje akis nejudėjo. Jūs spirėtės disponuoti visų savo turtų? Taip. Tada po jūsų mirties testamentas bus paskelbtas negaliuojančių? Ne. Tėvas mane pažįsta, ponė, tarė Vilforas. Jis žino, kad jo valia man šventa. Be to jis supranta, kad užimdamas tokią vietą, aš negaliu bilinėti su vargšais. Nuartijė akys triumfavo. Ką jūs darysite? Paklausė notaras Vilforą. Nieko. Tėvas taip nusprendė, o aš žinau, kad jis savo sprendimų nekeičia, aš neprieštarauju. Tie 900 tūkstančių frankų išplauks iš mūsų šeimos ir praturtins prieglaudas. Bet aš nenusileisiu senio užgaidai ir pasielgsiu taip, kaip man liepia sąžinį. Ir Vilforas su žmona išėjo, palikdami tėvui laisvę sudaryti tokį testamentą, kokį jis nori. Ta pačia diena testamentas buvo surašytas, perskaitytas prie liudytojų, Jam pritarė senis, paskui visiems matant, jis buvo užanspauduotas ir įteiktas saugoti Vilforų šeimos notarui Dešanui. 24 skyrius Telegrafas. Grįžę į savo kambarius, ponas ir ponė Vilforai sužinojo, kad svetainėje jų laukia grafas Montekristas. Pone de Vilfor, būdama per daug susijaudinusi ir iškart negalėdama su juo susitikti, užsuko į savo mėgamą jį. O karališkasis prokuroras, turintis daugiau savitvardos, nuėjo tiesiai į svetainę. Tačiau, kad ir kaip mokėdamas tvardytis, kad ir kaip sugebėdamas nutaisyti ramų veidą, Vilforas nepaėgė visiškai nuslėpti blogos nuotaikos ir džiaugsmingai besišypsas grafas pastebėjo niūrę prokuroro nuotaiką. Viešpatie, prašneko Montekristas, po pirmųjų pasisveikinimo žodžių. Kas jums, ponas de Vilforai? Gal aš atvykau tuo metu, kai jūs baisiausiai susikaupęs rašėte kokį nors kaltinamąjį aktą? Vilforas pabandė nusišypsoti. Ne, grafė, atsakė jis. Šiuo atveju auka esu aš pats. Aš pats prakišau bylą, o kaltinamąjį aktą paruošė atsitiktinumas, užsispirimas ir beprotybė. Ką jūs norite pasakyti, paklausė Montekristas, dėdamasis nuo širdžiai užjaučias. Jūs ištiko rimti nemalonumai? Neverta apie tai nei kalbėti, grafė. Ramiai, bet kartu su kartėliu pasakė Vilforas. Menknikis, paprasčiausiai piniginiai nuostoliai. Taip, žinoma, atsakė Montekristas, piniginiai nuostoliai menkniekis, kai žmogus turi tokį turtą ir tokį filosofišką bei kilnų protą kaip jūs. Užtat man kelia rūpesti ne piniginiai reikalai, atsakė Vilforas, nors šiaip ar taip 900 tūkstančių frankų verti, kad jų pagailėtum ar bent valandėlį susigadintum nuotaiką. Už vis labiausiai mane skaudina atsitiktinumo, lemties ar likimo, pats nežinau, kaip pavadinti tą jėgą priešiškumas, kuris užgriuvo mane – pražudė geresnių rytojaus viltis ir galbūt sugriovė mano dukters ateitį. Ir visa tai atsitiko vien dėl suvaikėjusio senio kaprizų. Ką jūs? Kaipgi taip, sušuko grafas. Sakote 900 tūkstančių frankų? Iš tikrųjų, tokia suma verta, kad jūs pagailėtų net filosofas. O kas jums padarė tokį nemalonumą? Mano tėvas, apie kurį jums pasakoju. Ponas Nuartie nejaugi bet jūs rodos man pasakojote, kad jis paralyžiuotas ir netekęs fizinių bei dvasinių jėgų. Fizinių jėgų taip, nes negali nei judėti, nei kalbėti ir vis dėlto, kaip matote, jis masto, turi norų ir veikia. Aš palikau jį prieš valandėlę. Šiuo metu jis diktuoja dviems notarams savo testamentą. Tai vadinasi, jis prabilo? Ne, privertė save suprasti. Kaip? Žvilgsniu. Jo akiai stebėra gyvos ir, kaip matote, žudo. Drauguži, tarė ką tik įėjusi ponė de Vilfor, man rodos, jūs perdedate. Pone, nusilenkė jai grafas. Pone de Vilfor atsakė jam žavingiausią šypseną. Ką aš išgirdau iš pono de Vilforo, tarė Montekristas, kokia nepelnyta nemaloniai. Nepelnyta, tikrai nepelnyta, guštelėjęs pečiais tarė karališkasis prokuroras, senio kaprizas. Ar nėra kaip jau paveikti, kad jis pakeistų savo nusistatymą? Yra, įsiterpė ponė de Vilfor. Ir tik nuo mano vyrų priklauso, kad tas Valentinai nenaudingas testamentas pasidarytų jai palankus. Grafas, matydamas, kad vyras su žmona ėmė kalbėti myslėmis, apsimetė abejingas ir su nepaprastu dėmesio, ko nedžiugaudamas ėmė stebėti Eduardą, pilantį į paukštelių girdyklą rašalų. Brangioji, atsakė Vilfora žmonai, – Jūs žinote, aš nelinkęs vaidinti šeimos patriarcho ir niekada netrūškau, kad pasaulio likimas priklausytų nuo mano mostelėjimo. Bet vis dėlto noriu, kad šeima paisytų mano sprendimų ir kad senio beprotybė ar vaiko kaprizai negriautų seniai apgalvotų planų. Jūs žinote, baronas Depinė buvo mano draugas ir Valentinos vedybos su jau sūnumi labai tinkamus. Tai jūs manote – Paklausė ponė de Vilfor, kad Valentinas susimokė su juo. Iš tikrųjų, ji visada priešinosi toms vedyboms ir aš niekiek nesistebėčiau, jei paaiškėtų, kad visa, ką dabar matėme ir girdėjome, yra iš anksto apgalvota ir suplanuota. Pone, tarė Vilforas, patikėkite manimi, 900 tūkstančių frankų vis dėlto kapitalas ir jau taip lengvai neįsižadama jie įsižadėtų ir viso pasaulio, juk prieš metus buvo pasinešusi stoti į vienuolyną. Šiaip ar taip, pabrėžė Vilforas, aš jums sakau, tos vedybos įvyks. Prieš tėvo valią, tarė ponė de Vilfor, užgaudama jau kitą stygą, čia ne juokas. Montekristas dėjusi nesiglausas, bet nepraleido ne vienų žodžių. Pone, paprieštaravo Vilforas, Turiu pasakyti, kad visada gerbiau savo tėvą, nes buvau prie jo prisirišęs kaip sūnus ir visada turėjau galvoje, kad jis morališkai už mane pranašesnis. Pagaliau tėvas kiekvienam žmogui yra šventas ir kaip mūsų gimdytojas, ir kaip mūsų ponas. Bet juk negaliu dabar sutikti su seniu, kuris prisiminė savo neapykantą tėvui, nekenčia ir sūnaus. Būtų juokinga, jeigu pataikaučiau jo kaprizams. Aš ir toliau su didžiausia pagarba žiūrėsiu į poną Nuartie, nesiskausdamas pakelsiu man padarytą piniginį nuostolį, bet mano valia liks nepalenkiama ir žmonės supras, kad ras iš mudviejų buvo protingesnis. Vadinasi, aš išleisiu dukterį už baronų Franco depinę, nes manau, kad tai gera ir garbinga santuoka ir kad aš galiu išleisti savo dukterį už to, kas man patinka. Šitkaip, tarė grafas, kurį karališkasis prokuroras jau seniai akimis prašė pritarti. Šitkaip? Ponas Nuartie atima iš panelės Valentinos palikimą dėl to, kad ji teka už baronų Fransų depinę? Taip, tik dėl šito, tarė Vilforas gūštelėjęs pečiais. Kad ir kaip ten būtų, priežastis akivaizdi, pridūrė ponė de Vilfor. Tikra priežastis, ponė. Patikėkite, aš pažįstu savo tėvą. Kaip tai suprasti, suabejojo ponė de Vilfor. Kodėl depinė jam taip nepatinka? Iš tikrųjų, tarė grafas, aš pažįstu poną Fransą depinė, juk jis generolo Kenelio sūnus. Paskui Karolis dešimtasis suteikė jam barono depinė titulą, tiesa? Visiškai teisingai, patvirtino Vilforas. Jis man pasirodė labai puikus jaunuolis. Užtat aš ir manau, kad čia tik dingstis, tarė ponė de Vilfor. Seniai pasidaro tironai tiems, kuriuos myli. Ponas Nuartie tiesiog nenori, kad jo anūkiai ištekėtų. O gal ta neapykanta ne iš piršto išlaužta, paklausė Montekristas. Dieve mano, iš kur aš galiu žinoti? Gal čia politinis priešiškumas? Tiesa, mano tėvas ir pono depinė tėvas gyveno audringais laikais. Man teko matyti tik jų paskutinės dienas, tari Vilforas. Jūsų tėvas rodos buvo bonapartistas, paklausė Montekristas. Prisimenu, kažką minėjote. Visų pirma, mano tėvas buvo Jakobinas, atsakė Vilforas, iš susijaudinimo peržengdamas atsargumo ribas. Ir senatoriaus stoga, kurie jam ant pečių užmetė Napoleonas, tik pridengė jo įsitikinimus, bet jų nepakeitė. Dalyvauti samoksluose mano tėvą paskatino ne meilį imperatoriui, o neapykantą burbonams. Baisiausia buvo tai, kad jis niekada nekovojo už neįvykdomas utopijas, o visada tik už pasiekimus dalykus ir norėdamas juos įgyvendinti vadovavosi siaubinga Montanjarų teorija, o šita partija, siekdama savo tikslo, nieko nepaiso. Štai matote, tarė Montekristas, Nuartie ir Depine yra susidūrę politinėje arenoje. Nors ir tarnavo Napoleono armijoje, bet širdies gilumoje generolas Depine juk buvo rojalistas, tiesa – Turbūt tai tas pats Depine, kuris vieną naktį buvo nužudytas, išėjęs iš bonapartistų klubo, į kurį buvo įviliotas, tikintis įtraukti į samokslą tiesą. Vilforas, ko nesusiaubu, pažvelgė į grafą. Ar aš klystu, paklausė Montekristas. Ne, tarė ponė de Vilfor, taip ir buvo, kaip tik norėdamas užgesinti senaus neapykantų žiežirbas, mano vyras ir nusprendė meiliais ryšiai sujungti vaikus, kurių tėvai vienas kito nekinti. Puikiai mintis, tari Montekristas, mintis kupina artimo meilės. Aukštuomeniai turėtų jai plauti. Tikrai būtų gražu, jei panelė Nuartie de Vilfor pasidarytų ponia Depinė. Vilforas krūptelėjo ir pažvelgė į Montekristą, tarsi norėdamas įskaityti jo širdyje, kodėl jis ištari tuos žodžius. Bet grafų lūpose, kaip visada, žaidė meilė šypsena ir nors buvo labai išvalgus, karališkasis prokuroras daugiau nieko nepastebėjo. Nors netekti senelio turtų Valentinai didelis smūgis, toliau kalbėjo Vilforas, bet aš nemanau, kad dėl to turėtų iširti jaus vedybos. Nemanau, kad tas piniginis nuostolis galėtų atbaidyti poną Depinę. Gal jis supras, kad aš vertas daugiau negu ta suma, kuriaus įsižadu, norėdamas ištesėti jam duotą žodį. Be to jis žino, kad Valentina iš savo motinos paveldėjo didelį turtą, kurį šiuo metu valdo markizai desenmeranai, jos seneliai iš motinos pusės o jie abu labai myli mano dukterį. Ir jie tikrai verti, kad Valentina juos mylėtų ir apie juos tupinėtų taip, kaip tupinėjo apie poną Nuartie, tarė ponė de Vilfort. Beje, vėliausiai po mėnesių jie atvažiuos į Paryžių. Ir po tokio akibrokšto Valentinai nebus reikalo keuros dienas lindėti pas Nuartie, kaip jie iki šiol darydavo. Grafas su malonumu klausėsi nedarnių įžeistaus savimeiliais ir nepatenkinto gopšumo balsų. Iš anksto prašau atleisti man už tai, ką pasakysiu, truputį patylėjęs tarė Montekristas. Man rodos, kad ponas Nortie, nors ir atima palikimą iš panelės Devilfor, nes ji ketina tekėti už žmogaus, kurio tėvų jis nekentė, bet nieko negali prikišti mūsų mielajam Eduardui. Juk tiesa grafė, sušuko ponė de Vilfort tokiu balsu, kurio neįmanoma prašyti. Juk tai iš tikrųjų neteisinga, baisi neteisinga. Vargšas Eduaras, toks pat Nuartie anūkas kaip ir Valentina, o jeigu ji netekėtų už Franco depinė, Nuartie jai vienai paliktų visą savo turtą. Pagaliau Eduaras pratęsė šeimos pavardę ir vis dėlto Valentina, net ir nieko nepaveldėjusi iš senelių, bus trigubai turtingesnė už mano sūnų. Montekristas nieko jai neatsakė, tik atidžiai klausėsi. Žinote, grafę, tarė Vilforas. Užteks kalbų apie tuos šeimos nemalonumus. Taip tėvo palikimas padidins vargšų pajamas, o jie šiandien ir šiaip jau tikri turtuoliai. Tėvas be jokios mano kaltės sužlugdė teisėtas mano viltis, bet aš pasielgiau kaip sveikų protų ir garbingas žmogus. Aš pažadėjau ponui Depinė tą kapitalą ir jis jį gaus – nors dėl to mums tektų gerokai susispausti. O vis dėlto, tarė ponė de Vilfor, vėl grįždama prie vienintelis ją apsėdusius minties, gal geriau papasakojus tą nemalonę istoriją ponui Depine? Gal tada jis pats nereikalaus tesėti jam duotų žodžių? Tai būtų didelį nelaimį, sušuko Vilforas. Didelį nelaimį, pakartojo Montekristas. Žinoma, jau kiek ramiau atsakė Vilforas. Net ir dėl piniginių nesusipratimų iširusios vedybos visuomet meta šešėlį ant nuotakos. Bet to vėl iškiltų aikštėn visokie seni gandai, kuriems norėjau padaryti galą. Bet ne, šitai neįvyks. Jeigu ponas Depinė garbingas žmogus, jis jausis dar labiau įpareigotas vesti Valentiną dabar, kai ji nustojo palikimo. Kitaip atrodytų, kad tik gopšumas jį skatino siekti jos rankus. Ne, to negali būti. Ir aš taip manau, tarė Montekristas, įsmeigęs akis į ponę de Vilfor. Jeigu būčiau toks artimas ponų de Vilforo draugas, kad turėčiau teisę duoti patarimus, tai paraginčiau nedelsiant sumėgsti tą mazgą taip, kad jau jau nei pats velnės net mėgstų, joba, kad depinė girdėjau netrukus turi grįžti. Žodžiu, jumis dėtas, aš tvirtai imčiausi to reikalo, kurį įsprendęs ponas de Vilforas gali susilaukti tik garbės. Karališkasis prokuroras matyt labai nudžiugęs atsistojo, o jo žmona pablyško. Puiku, tarė Vilforas. Kaip tik tai aš ir norėjau išgirsti ir pasinaudausiu jūsų patarimu, pridūrė jis duodamas Montekristui ranką. Vadinasi, prašau visus šiuose namuose žinoti, kad tai, kas šiandien įvyko, neturi jokios reikšmės. Mūsų planai lieka nepasikeitę. Pone, tari grafas, drįstu jūs patikinti, kad aukštuomeniai nors ir labai neteisingai vertins jūsų tvirtumą. Draugai jumis didžiuosis, o ponas Depinė, nors jam tektų imti Valentiną ir visai bedalies, to žinoma neatsitiks, labai džiaugsis patekęs į šeimą, kuri sugeba kilnėjų aukotis, kad ištesėtų duotą žodį ir atliktų pareigą. Ištarė šiuos žodžius, grafas atsistojo ruoždamasis išeiti. Jūs mus paliekate, ponas grafe? paklausė ponė de Vilfort. Turiu tai padaryti, ponė, Aš atvykau tik priminti jūsų pažadą atvykti pas mane šeštadienį. Nejau galėjote pamanyti, kad užmiršime? Jūs labai gera, ponė. Bet ponas Devilforas turi tokių svarbių ir kartais netidėliotinų reikalų. Mano vyras davė žodį grafę, tarė ponė Devilfor. Ir jūs pats matote, kad jis jo laikosi net tais atvejais, kai dėl to daug ko nustoja. O čia jis gali tik laimėti. Ar pietus vyks jūsų namuose Elizėjaus laukuose, paklausė Vilforas. Ne, atsakė Montekristas, jie vyks užmiestyje, užtat dar labiau vertinsiu jūsų pasiaukojimą. Užmiestyje? Taip, kur netoli Paryžiaus tiesa. Tuoj už vartų pusvalandis kelių nuo užkardos Otejyje. Otejyje? Sušuko Vilforas. Ak, tiesa, žmona sakė, kad jūs gyvenate Otejyje, juk jai buvo suteikta pagalba jūsų namuose. O kurioje Otejo vietoje? Fontano gatvėje. Fontano gatvėje? Pakartojo Vilforas dusliu balsu. Koks numeris? 28. Vadinasi, jums buvo parduoti Markizo Desenmerano namai? Markizo Desenmerano? Paklausė Montekristas. Argi tas namas priklausė Markizo Desenmeranui? Taip, atsakė ponė de Vilfor, ir galite įsivaizduoti grafę kaip keista. Kas keista? Juk tai puikus namas, ar ne? Žavingas o mano vyras niekada nenorėjo ten apsigyventi. Čia jau, ponė, tarė Mondekristas, iš ankstinis neigiamas nusistatymas, kurio aš negaliu suprasti. Aš nemėgstu otėjų, ponė, nenoromis atsakė karališkasis prokuroras. Bet tikiuosi, nebūsiu toks nelaimingas, nerimaudamas tarė Montekristas, kad dėl to nusistatymo netekčiau malonumo jūs pamatyti. Ne, grafė, manau, patikėkite, padarysiu visą, kas galima, sumurmėjo Vilforas. O aš nepriimu jokių pasiaiškinimų, atsakė Montekristas. Šeštadienį 6 valandą laukiu jūsų. Ir jeigu netvyksite, tai žinokite, galiu pagalvoti, kad su tuo namu, kuris jau 20 metų negyvenamas, susijusi kokia nors kraupi istorija ar kurvina legenda. Atvažiuosiu, grafė, atvažiuosiu, skubiai pažadėjau Vilforas. Ačiū, atsakė Montekristas. O dabar leiskite atsisveikinti. Iš tikrųjų, grafė, jūs sakėte, turys mus palikti, tarė ponė de Vilfor, ir netrodos ruošiteis pasakyti, kodėl, bet paskui sušnekote apie kitką. Tiesiog nežinau, ar išdrysiu prisipažinti, kur vykstu, tarė Montekristas. Nesvarbu, sakykite. Labai mėgstu į viską spoksoti, tad važiuoju pasižiūrėti vieno daikto, apie kurį dažnai galvodavau ištisas valandas. Koks tas daiktas? Telegrafas. Telegrafas? Pakartojo ponė de Vilfort. Taip, telegrafas. Kartais giedrą dieną matydavau kelio pakrašty ant kalvelės aukštyn kylančias sanariuotas juodas rankas, panašias į didžiulio vabalo letenas. Ir visada žiūrėdavau į jas susmarkiai plakančią širdimi. Aš galvodavau, kad tie keisti ženklai, taip ryškiai skrodžiantys orą ir perteikiantis nežinomą prie stalo sėdinčio žmogaus valią už 300 mylių linijos, galia sėdinčiam kitam žmogui, kad tie ženklai įsirėžia pilkų debesų ar dangaus žydriniais fone tik dėl visagalių valdovo noro. Ir tada įtikėdavau dvasiomis, silfais, nikštukais, žodžiu paslaptingomis jėgomis ir juokdavausi. Bet niekada mane kildavo noras iš arti pasižiūrėti į tuos didžiulius baltapilvius vabalus su juodomis liesomis letinomis, nes po jų akmeniniais sparnais bijodavau rasti mažą žmogeliuką, labai pasipūtusi, labai pedantišką, visokių mokslų, kabalistikos ar burtų prikimštą galvą. Bet kartą sužinojau, kad kiekvieną telegrafą judina vargšas valdininkėlis už 12 šimtų frankų algos per metus. Jis visą dieną turi spoksoti ne į dangų kaip astronomas, ne į vandenį kaip žvėjys, ne į gamtos reginį kaip dikinėtojas, bet į tokį pat baltą pilvį ir juodakojį vabalą į savo korespondentą, esantį už keturių ar penkių mylių. Tuomet man pasidarė labai įdomu iš arti pamatyti tą gyvą lelytę ir pasižiūrėti, kaip iš po savo keuto ji žaidžia su kita lelyte, tampydama vieną virvelę po kitos. Ir jūs ten važiuojate? Važiuoju. Į kokį telegrafą? Į vidaus reikalų ministerijos ar observatorijos? Jokių būdų. Ten rašiau žmonių, kurie trūks plyš norėtų įkalti man, ko nenoriu žinoti, ir prievartą imtų aiškinti paslaptį, kurios nei patys nežino. Po šimts pypkių, aš noriu, kad man liktų tos pačios iliuzijos apie vabžius, jeigu jau sugriuvo iliuzijos apie žmogeliukus. Todėl nevažiuosiu nei į vidaus reikalų ministerijos, nei į observatorijos telegrafą. Man reikia telegrafų plyname lauke. Noriu pamatyti tikrą jų sargą, suakmenėjusi savo bokšte. Jūs labai keistas didikas, tarė Vilforas. Kokią liniją man patartumėte apžiūrėti? Ta, kuri šiuo metu labiausiai užimta. Puiku, vadinasi Ispanijos. Suprantama. Norite gauti ministro raštelį, kad jums paaiškintų? Ne, ne, kam, tarė Montekristas. Aš juk sakiau, kad nieko nenoriu suprasti – Kai tik imsiu ką nors suprasti, telegrafas man liausis egzistavęs, beliks tik ženklas pasiustas bajoniais prefektui, ponų Diušetalių arba ponų Montalive dviejų graikų kalbos žodžių pavydalų tele. Grafas. O aš noriu išsaugoti tikrą juodą kojį vabalą ir baisų žodį, kad ir ateityje galėčiau juos gerbti. Tai važiuokite, nes už poros valandų sutems ir nieko nepamatysite. Jūs mane gazdinate? Koks telegrafas yra arčiausiai? Turbūt prie bajonys kelių. Tebūnė prie bajonys kelių. Tai Šatijono punktas, o po jo turbūt Monlery bokštas. Ačiū, sudie. Šeštadienį jums papasakosiu savo įspūdžius. Tarpdurį grafas susidūrė su dviem notarais, kurie ką tik atėmė iš Valentinos palikimą, ėjo namų labai patenkinti, kad sudarė aktą, teikinti jiems nemažą garbės. 25 skyrius Kaip išvaduoti sodininką nuo pelių, graužiančių jo persikus? Ne tą patį vakarą, kai buvo sakęs, bet kitą dieną grafas Montekristas pralikė pro pragarų užkardą, pasuko Orleanų keliu, pervažiavo Linos kaimą, nesustodamas prie telegrafo, kuris kaip tik tuo metu judino ilgas liesas rankas ir pasiekė Monlerį bokštą, stovintį, kaip visiems žinoma, aukščiausioje to paties vardo lygumos vietoje. Kalvos papėdėje grafas išlipo iš karietos ir siauru kokiu 18 pėdų pločio takeliu, vingiuojančiu aplink kalnelį, ėmė kopti aukštyn. Užlipęs į viršų, jis atsidūrė prieš žalitvorę, kurios rausus ir baltų žiedus jau buvo pakeitę žali vaisiai. Montekristas ėmė ieškoti vartelių ir netrukus juos rado – Jie buvo sukalti iš retų lentelių ir kabojo ant karklinių vyrių. Jie būdavo uždaromi už vinies užkabinus virvutę. Grafas tuoj perprato tą mechanizmą ir varteliai atsidarė. Grafas atsidūrė kokių 20 pėdų ilgio ir 12 pėdų pločio sodelėje. Iš vienos pusės jį supo ta pati žali tvorė, kurioje buvo mūsų jau aprašytas gudrus įtaisas, vadinamas varteliais, o iš kitos jis šlėjusi prie senų bokšto, apsivėjusio gvazdikų ir leukonijų žiedais nubertomis gebenėmis. Žiūrėdamas į tą gėlėse skendinti bokštą, panašų į senelę, kurią atbėgo pasveikinti anūkai, niekas nebūtų pasakęs, kad jis galėtų papasakoti daug baisių dramų – Jeigu ne siaubingųjų ausų, kaip sako priežodis apie sienas, jis dar turėtų ir balsą. Per sudelį ėjo raudonas takelis, jis buvo nubarstytas raudonų smėliu, o pakrašiais niuksojo seni stori bukmedžiai, kurių atspalviai būtų pradžiuginę net Delacroix, to mūsų moderniškojo Rubenso akį. Takelis vingiavo aštuoniuke, todėl 20 pėdų plote jau buvo galima padaryti visą 60 pėdų kelią. Niekur linksma ir jauna gerųjų lotynų sodininkų Deivė Flora nebuvo taip uoliai ir nuoširdžiai garbinama kaip šiame mažame sodelėje. Iš tikrųjų gėlynė, kuriame gerojo 20 rožių krūmų nebuvo nei vieno musinų tupėto lapelių – Nė vienos ataugėlės aplipusios žaliu amaru, nuo kurio taip kenčia drygnoje dirvoje pasodinti augalai. Tačiau juoda it suodžiai žemė ir vešli lapija liudijo, kad drėgmės sodelyje netrūksta. Beje, natūralią drėgmę tuštojau būtų pakeitusi dirbtinė, nes viename sodo kampe buvo įkasta pilna vandens statinė, kurios žaliais dumbliais aptraukta paviršių visą laik puošiai varlė ir rupužė. Matyt, jų charakteriai netitiko, nes jiedvi visą laiką tupėjo priešingose ratų pusėse, atgręžusios vieną kitai nugaras. Takeliuose nebuvo jokios žoleliais, lysvelėse jokio pikdžolės daigelių. Nei viena poniutė taip rūpestingai nevalo ir nekarpinėja savų snapučių, kaktusų ir rododendrų porcelianiniuose podukose, kaip darė iki šiol dar nematomas mažojo sodelių šeimininkas. Užkabinės virvelę ant vinies, Montekristas uždarė vartelius, staptelėjo ir apmetė žvilgsniu visas tas valdas. Regis telegrafistas arba samdo sodininkus, arba pats aistringai mėgsta žemdirbystę, pagalvojo jis. Staiga jis pamatė žmogų pritūpusi už lapų pilno karučių. Tas žmogus nustebęs riktelėjo, atsistojo ir Montekristas atsidūrė prieš kokių 50 metų vyrą, kuris rinko braškės ir dėliojo jas ant vynogienojų lapų. Jis turėjo 12 lapų ir beveik tiek pat braškių. Stodamasis, jis vos neišmetė iš rankų braškių, lapų ir lėkštės. Derlių imate, šipsodamasis paklausė Montekristas. Atsiprašau, ponė, atsakė žmogelis, keldamas ranką prie kepurės. Aš tiesa ne viršuje, bet visai neseniai ten buvau. Nesijaudinkite dėl manęs, drauguži, tarė grafas. Rinkite savo uogas, jeigu tik jų dar yra. Jų dar yra dešimt, tarė žmogelis. Nes štai čia vienuolika, o iš viso turėjau dvidešimt vieną, penkiomis daugiau negu pernai. Bet ir nenuostabu, šiais metais pavasaris buvo šiltas, o braškims ponė svarbiausia šiluma. Štai kodėl vietoj 16, kaip pernai šiemet, kaip matote, 11 jau nuraškiau, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, viešpatie, dviejų trūksta. Dar vakar buvo visos ponė, tikrai buvo, aš juk pats suskaičiavau. Tikriausiai tetaus Simonos vaikas jas nukniaukė. Mačiau, kaip šį ryt čia slampinėjo, ak, neklaužada vokti iš sodo, matyt nežino, kuo tai gali baigtis. Taip, čia ne juokai, tarė Montekristas, bet nereikia užmiršti, kad nusikaltelis jaunas ir nori pasmaguriauti. Žinoma, sutiko sodininkas, bet vis dėlto labai apmaudu. Tačiau dar sykį atsiprašau, ponė, gal aš verčiau laukti savo viršininką? Ir jis baigščiai nužvelgė grafą ir jo mėlyną fraką. Būkite ramus, draugužė, atsakė grafas su šypsena, kuri kartais būdavo tokia baisi, o kartais tokia geraširdiška. Šį sykį ji buvo tikrai gera širdiška. Aš joks viršininkas, man nerūpi jūs tikrinti, aš tiesiog keliautojas. Mane čia atvedė smalsumas ir aš jau pradedu gailėtis užsukęs, nes matau, kad jūs gaišinu. Mano laikas nebrangiai kainuoja, liūdnai nusišypsojo žmogelis. Tiesa, jis valdiškas ir man nederėtų jau gaišti, tačiau gavau signalą, kad galiu valandą pailsėti. Jis žvilgtelėjo saulės laikrodį, nes Monrely bokšto sodelyje buvo visko, net saulės laikrodis. Matote, turiu dar dešimt minučių, mano braškiais nunokusios, dar diena ir... Bet to, ar patikėsite, ponė, jas graužė pelys. Niekada nebūčiau tuo patikėjęs, rimtai atsakė Montekristas. Pelys nemalonūs kaimynai, jeigu jau mes nevalgome jų su medumi, kaip darydavo romėnai. Šit kaip? Romėnai jas valgydavo, nustebo sodininkas, valgydavo pelės. Skaičiau Petronijaus raštuose, atsakė grafas. Tikrai. Nemanau, kad tai būtų skanu, nors ir sakoma riebus kaip pelė. Pagaliau nėra ko stebėtis, kad jūs riebios, nes visą mielą dienelę pramiega ir nubunda vien tam, kad visą naktį eistų. Žinote, praėjusiais metais turėjau keturis abrikosus ir vieną jos pragraužį. Nunoko čia ir lygežievis persikas tiesa tik vienas, juk tai labai retas vaisius. Tai štai, ponė, jūs nugraužė tą pusę, kuri buvo atsukta į sieną. Puikus persikas, nuostabiai skanus, niekada nebuvau valgęs gardesnio. Jūs jį suvalgėte, paklausė Montekristas. Suprantama, likusią pusę, skanumėlis galima liežuvį praryti. Taip, tos ponios moka pasirinkti kasnelius, visai kaip tėtos Simono sūnelis – Jis irgi, esu tikras, pasirinko neblogiausias braškės. Bet kitais metais toliau kalbėjo sodininkas, būkite ramus, taip neatsitiks, nors keuras naktis tektų saugoti, kai uogus ims sirpti. Montekristas užtenkamai pamatė. Kiekvienas žmogus turi aistrą, graužiančią jam širdį, kaip kiekvienas vaisius turi savo kirmelę. Telegrafisto aistra buvo sodininkystė. Grafas ėmė skainioti kiekės dengiančius vynogenojų lapus ir tuo pavergė sodininko širdį. Ponas atvykote apžiūrėti telegrafo, pasiteiravo jis. Taip, žinoma, jeigu to nedraudžia nuostatai. Niekiek nedraudžia, atsakė sodininkas, nes tai nepavojinga, juk niekas nežino ir negali žinoti, ką mes perdodame. Man iš tikrųjų pasakojo, kalbėjo grafas, kad jūs kartuojate ženklus, kurių nei patys nesuprantate. Žinoma, ponė, ir aš tuo labai patenkintas, juokdamasis atsakė telegrafistas. O kodėl? Nes taip už nieką neatsakau. Aš tik mašina ir jeigu veikiu, tai ko dar iš manęs galima reikalauti? Velniai griebtų, pagalvojo Montekristas. Nejaugi būčiau aptikęs žmogų, kuris nieko nesiekė. Po šimts pypkių, tuomet man nepasisekė. Pone, tarė sodininkas pažvelgęs į saulės laikrodį, dešimt minučių praėjo, aš grįžtu į savo postą. Gal teiktumėte įslipti draugė su manimi? Einu. Ir Montekristas įėjo į bokštą padalytą į tris aukštus. Apatinėme aukšte vietoje baldų stovėjo atremti į sieną sodininkystės įrankiai, kastuvai, greibliai, laistytuvai. Antras aukštas tai nulatinis, ar geriau pasakius, naktinis tarnautojo butas.